Hmm, muszą nagrać. Hojam, kurwa, Kevin Mitnick. Idę są nacisnąć coś daj. No. No, naciśnij gwiazdę albo krzyżyk. No. Teraz naciśnij krzyżyk. No. Więcej. Dobra. Hello. de baú.